Ba gure gaurko kultura talean, zura taldearen lan berriena interesatuko gara, orain dela gutxi plazaratu baitute txillardegi idazlearen egunkari eskutua liburuan oinarritu duten azken obra. Hirugarren diska beraz plazaratu dute eta aurkezpen bira larun batuntan abiatuko dute e, silozi benean izanen baitira gaueko amarretatik goiti beraien azken lanaren defendatzen. Baunen inguruko argibideak bilduko ditugu gaur jakinik asteburuntako kantuzkantu emankizuna zura taldari buruzkoa ere izango dela. Xabi Istrubelekin mintzatzeko aukera izan dugu eta zura taldeko kidarekin izandako solasaldiaren ba, zati bat entzuteko beraz proposatzen dizuegu. Kultur alea. Konta iguzue, eh, pixat, astapenetik ona zenuako bide hartu duzuen, eh, mm, denbora mm. iragan baita, diska batetik bestera, bide ezberdinak e, ustiatu baititu zue, mm. nola izan zen hasiera hori eta orain zertan zarete? Bai, gutxi gara bera, elkartu ginen e, eh, Martxel, Betimoneko eta biok, 2000 lau, buelta horretan, biok genolako musika eta literaturaren arteko zubi horiek ba, lantzeko gogoa eta eta nolabait ba, ba genuen e, eh, saletasun pareko batzuk eta e, hasi ginen nahiko modu xumean ni gitarrakin bera poemak irakurtzen eta horrela geu lagun bat etorri zen e, baseak jartzen zituna hola, <clears throat> eta bazegon banaukan maketa moduko bat e, gauza oso personala, oso neria, oso gitarra klasikoarekin taula eta hortik ba, e, piztu zen nola baiterna, muina zura izango zenarena, ez? E, geo martxelek pixka talde batea utzizun proiektua eta bai gehituz nintzen ni pixka ba, proiektuaren bideratzaile bezala edo, ez? Eta <clears throat> ba, jungea bide oso desberdinetatik, e, pro, musikalki joitu ate asko, eta eta pasada jende des, desberdina, taldea, taldetik eta horrela, baina bai beti egon konstante batzuk izan diela, ba, ba, musikarekiko maitasuna eta literaturarekiko zubiak egiten nahi hori, ez? Eta orduan, e, bai esan beharra dago, ba, agian lehenengo diskoa oso lotua zagoela literaturari eta eta piso handia zakatela letrak, zegatik ari ginen eh, bi poeta, e, eh, labaixeta eta lorkaren poemak musikatzen, eta orduan ba, basuen piso handia letrak eta basuen piso handia poesiaren e, hildorrek, geho kiribil bai izan zen, ba, jirabuelta bat ola hurbiltzeko zea berotasun hori ba, brasilar musika, bosano eta guzti hori. Eta bain ja e, nola konsolidatu egintzen e, irukote moduko bat e, kiribilen jiraren azken partian e, Einaute Balentziaga baterian, e, Hans Diekman e, eta ni ba, e, jarraitu genuen lokalera juten gauza kalean disfrutatzen, asko improvisatzen, asko lantzen eta hortik poik poik joan ginen masatzen diskoa izan izan dena edo bihurtu dena. Eta esan duzu literatura eta musikaren arteko uztarketa hori, e, bai. Ba, duzuela beti zura taldean eta oraingontan batxillardegiren e, lan bat bai. e, hartu duzu oinarri. Hori da. Prozesu hasten da gutxi horrera badauzkagula lokalian egindako kantu asko, mm. Eh, asko disfrutatzen da eginen lokaleko lana baina ni e, letren aldetik nintzen pixkat e, idorra. Osea, e, eh, e, nuen ikusten oso argi nondik eraman nuen letren sorkuntza eta eta eraberean ari nintzen Euskal Klasikoak berri irakurtzen. Ba, Egun metro, e, e, obabakoak, pixkat disfrutatzen zentzazioi ba, liburu bat hartu eta berriz irakurri edo igual irakurri duzu institutu garaian eta mm. esatu zu, ah bai, bai horitzen naiz, baina ez daukat oso fresko, ez? eta adibidez e, lan hau e, egunkari eskutua, leturaren egunkari eskutua, enaukan irakurria, ezian asko sonatzen, eta ba, berezik ze polita zen euskeran aldetik, e, ze laua, ze, ze espresatzeko modu zituen, ze poetikoa zen eraberean, ze, ze nolako baloreak zituen, ez? Mhm. Eta mm gauza bat da letra bat atetzia liburu batetik, eta beste bat da ba, disku kontzeptu hori lantzea, ez? Bai egin dugu zuran asko hori, hau da, kontzeptu baten inguruan edo adibidez lehenengo diskoa gauza oso kuriosoa zen, baino zen e, eh, Labaxeta Euskal Poetak lorkari emandako itzulpen batzuk bere poemen inguruan. Mhm. Alegia, zeuden lorkaren itzulpenak bizkaierara emanak eta dokumentu bat zeinetan e, eh, labaxetak entregatzen zion eta usten zion e, bilboko hotel batean lorka berari, osea, lorka bilbon zaon bere obra, antzerki obra bat aurkezen eta usten dio, ez? Orduan, badago kontzeptuaren ideia hori, ez? Disko, lehenengo disko hori zen dokumento horren inguruan. Bigarren diskoa eginen igual kontzeptualki, ba, bosanobaren inguruan. Ba, disko hau ere bai, eramatea plan horretara alegia hartu li, novela bat eh, txiarri gerena eta bihurtzea e, <clears throat> disko oso bat, ba, oso ondo kuadratzen zian, ez? Oso ondo e, ez oso ondo borobiltzen zen ideia mm, mm. diskoarena. esan dugu eh, orain gontan eh, txillardegiren novela bat hartu duzuela aintzat, leturiaren egunkari ezkutua, eta bere poesiatik edan duzue, e, pixkat musikaren bidez, testu inguru berri untan, edo berri batean, mm. bere erranei beste dimentsio bat emateko? Bai, bai e, lan polita izan da, hartzia liburtik, <clears throat> bai, abia puntu bezala hartzen dela esaldia, ez? E, esaldi bat izan daiteke poesia, izan daiteke novela, prosa, edo izan daiteke eh, esaldi bat <laughs> ba, kantu batena, ez? Baina, bai, zaitu nahi zela, pixkat, dadaiztek itentzuten moduan, ba, esaldi guztiak mai gainean jarri eta hasi jolasten, ez? Eta, eta buelta eman, eta joan mozten, kentzen, jartzen, eta esko izfrutatut prozesu hori letra egiteena. Ze, abia puntua da <clears throat> ba, novelako esaldi bat edo irudi bat, irudi poetiko bat edo eta eta horri horri naiz bueltak ematen pixkat DJek egiten duten moduan, ez? Igual kantu baten pixkartu eta buelta eman edo errepikatu edo hori alde horretatik saiatu naiz letrek eh, garrantzia berezia izatea eta egotia pixkat e, eh, letren inguruko lan sortzailea musikaren tamainan, ez? Edo pareko egotea, ez? Eta orduan, e, <clears throat> esango nuke asko disfrutatu dutela letrak egiten, baina e, baino puntu jakin batean ja esan dut, bueno, liburua ja ez dut berriz irakurriko, ez dut berriz hartuko, baizik eta mai gainen jarri dituan gauza guzti hauei joango naiz forma ematen. Eta bai nahi nuen egotea ari bat edo soka bat disko guztia lotzen duena, ez? Eta hori ustu bai lortu dela, e, ari hori. E, Ari hori ez ezentzuten, e, eh, historio bat, historio moduko bat, bai, e, azken finan novela bat eta zaigea, eta novela horretan badago historio bat ere, bai, e, dago Joseba Leturia eta e, Miren deitutako personai baten arteko historio hori, baina eraberean, e, liburuan e, egunkari bat, da, da egunero Joseba Leturiak idazten duen pentsakizun bat edo ideia bat edo mm sentsazio bat edo sentimendu bat. Orduan bai badago e, idazlearen ahots hori oso presente, oso lehenengo persona singularra hau da alegia bera, berak nola bizitu bizitzen duen prozesu hori, e, historia horrena, ari horrena, eta e, zentzu horretan badaude letrasko bai ari dienak ba, idazlearen ahotsa edo mm. momentu honetan edo formatu honetan abeslariaren ahots hori, ez? Eta orduan momentu poetiko asko diskoan die harremana dute horrekin, nola idazleak planteatzen duen bizitza edo mhm. baina gero badago ere bai harremanaren ideia hori. E, eh, beste kotasun hori edo historia bigarren eh, personai hori sartzen den momentua, ez? Mhm. <clears throat> Eta e, zergatik rokaren bidea hautatu duzu e, honen kondatzeko? Bai, e, hau izan doa nahiko modu naturalean, e, sortzen da, pixka eta ipatu dizut, e, kiribil diskako bira bukatzen ari zela, mm. gu e, bateria basua eta <clears throat> eta ni jarraitu genuen e, lokalera juten, bai. improvisatzen, disfrutatzen, azkenian, ba, musika bizirik dagoenean lokalean da gehien disfrutatzen duzu momentua eta ba, momentu jakin batian ja ganeuzkan ba igual zazpi kantu edo baino letra ez <laughs> e, e, eta orduan ni esate dut bueno, oneri eman martzaio marko bat e, letren aldetik eta mm-hmm. nolabait kokatu ez eta baina hor punto horretara iritsita ja roka egiten ari ginen esan dut rokera itzultzen ari nintzen ni zegatik bide luzea egin dut zurakin lehenengo bidizkoak roketik duta eta geho e, eta Hansek ba, modu naturalean bizitu dugu rockera itzultzea mm. roketik jotzea eta ba, rockak gure bizitzetan e, eukiduen pixu hori berreskuratzea ez? Einaut dator kabultaldetik gero ez, ez dute aipatu, baina bide batez aipatuko dute eh, gero gerora arkaitza munarri sartu da, e, bigarren gitarrista bezala, eta gerora jurgi ekizaz, e, eh, eta kantu honetan berak estribian e, lagun, laguntzen dit. Mm. eta gero, orduan, ja, e, laukote izan gehanian arkaitzekin edo gain boskote jurgikin, ba, ja, modu naturalean bizitu dugu bagu larogeita markaren amarkadan egin, egin genuena, ez, ni dutekin edo mm. eniautetarkaitze kabulekin, alegia, ba, ez dakit, e, adolescentziaren zentzazioiek <laughs> errokari eh, horren lotu daudenak edo espresatzeko modu hori, ez, e, eh, mm. rokanrolaren hizkuntza hori. Eta orduan, elkartzea rokanrolaren espiritua eta energia e, <clears throat> nolabait literaturaren horrekin, oida zuraren pixkat eh, marka bezala edo zigilua eta orduan e, eh, ne uste eskontza eh, polito egin dugula bi mundu hoien artean gauza bat da jendea gertu araztea gertu araztea literaturari edo alderantzizko bidean e, roketik datorren mundua ba, literaturara hurbiltzea edo literaturan sartua dago jendea musikara itzultzea ez orduan zura beti da bide gurutze horretan e, lanean. esan duzu ere, orain boskote bilakatu zaretela, bai. e, arka itzamun duzue, kitarran, jorgi ekiza ere gehitu zaizue, eta baita inaute Balentziaga eta Hans ezta, e, bai. kasik guztiak, e, ondarri bitarrak? Bai, gu, e, laukote, bai. laukotea, bai. baina behartzen iparraldeko... <laughs> iparraldeko ahots hori behar, behar beharrezkoa zen, esan edut, era berean e, ni uste modo oso naturalian izan du da, ze jurgi azira batean badator kantu bat egitera, Paris, gero entzungo duguna, baina gu denak berotu ginen asko, e, behin eh, jurgi estudiantzegoela eta gaina oso harreman polita dugu, oso, oso persona oso jatorra da, eta... Mm, pues venga, pues beste bat, pues hemen, eh, ba, hola sortu zen, oso modu naturalean, eta orduan e, eh, geho ikusten dut zuen perspektiba zabalean esaten zu, ba bai, eh, ez genuke nahiko ez da izatea e, ez duten revival bat, ze batik musikalki aizeate hor, edo ne hau delako edo ne gitarra nire akordeak jotzeko modua delako, ez genuke hori batez hori hori ez genuke nahi, eta orduan jurgik ematen dio beste hau hori Willis Drummonden mm. ondare hori edo ibilbide hori eta gehitzen dio eta ja daukazu ba egoalde eta iparralde baina era berean gu e, ondarribian oso ez dakit ni balko iratetzen naiz eta endaia ikusten dut e, osea aldetik aldera ez eta orduan pixkat e, zubi horiek egin naia ez azkenian e, edo hemen zaudete eta ba ondarribian entzuten dugu edo ez dakit esan dut e, gauza asko berreskuratu behar direz eta muga mental horiek eh, apurtu ere bai. da, eskertuko zaitu, tegun arbo hildu zuei, zuri. Eta, eta Paris, entzungo dugu, diska bai. Eh, kantua. Bai, hau eh, da singeletako bat, orduan, bueno, bukatuko dugu horrela single honekin. Hau kantu oso berexia da, da, aitzakia izan zen jurgi etortzeko abestera. E, letrak hitz egiten du nola idazlea, bueno, protagonista, idazlea ez protagonista, Joseba Leturia joaten den Parisera. Eta naurkitzen du pixkat idezbide bat edo bere bizitza ez zai gustatzen bere bizitza ez, ez, ez du atxegin, ez da zoriontsua eta Parisen aurkitzen du hor ba, Montmartre, ez dakize, bakizer. Eta kuriosi izan zen, ze gure lotura, lehenengo lotura jurgirekin izan zen horren bitartez, ez? Mm -hmm. eta egun batian behaltzen digu mezu bat e, jurgik, eta hemen Montmartre nago. <laughs> eta Parisen eta bi, eta, eta izan da kuriosoa ze azkenean gauza guztiak nola lotu diren. Mhm. Ba, entzungo dugu eta honekin ba, gaurko saia buratzen dugu, baskerrik asko, sabi. Zuri, eskerrik asko. Nere gaur, eta nere atzo, nere hemen gabe, ni ez naiz, ezer. and estar zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Gideretik goalak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekala ez!